บุ๊กทูหกสิบสี่ชัยเซชชิปาตรูชัยเซชิปาตรูการปฏิเสธหนึ่งนนกาเอหึ่งน ț กา1 n เอหนึ่งดิฉันไม่เข้าใจคำศัพท์นู u înțeleg cuvântul Nu înțeleg cuvântul. ดิฉันไม่เข้าใจประโยค nu înțeleg propoziția Nu înțeleg propoziția. ดิฉันไม่เข้าใจความหมาย nu înțeleg sensul Nu înțeleg sensul. คุณครู profesorul Profesorul. คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ înțelegeți ce spune profesorul Înțelegeți ce spune profesorul? ค่ะ ดิฉันเข้าใจท่านดี da îl înțeleg bine Da, îl înțeleg bine. คุณครู profesoara Profesoara. คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ înțelegeți ce spune profesoara Înțelegeți ce spune profesoara? ค่ะ ดิฉันเข้าใจท่านดี da o înțeleg bine Da, o înțeleg bine. ผู้คน oamenii Oamenii. คุณเข้าใจผู้คนไหมคะ Înțelegeți ce spun oamenii? Înțelegeți ce spun oamenii? ไม่ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ค่ะ Nu, nu-i înțeleg așa de bine. Nu, nu-i înțeleg așa de bine. เพื่อนหญิง แฟน prietena prietena คุณมีแฟนไหม aveți o prietenă aveți o prietenă ค่ะดิฉันมี da am una da am una ลูกสาว fica fica คุณมีลูกสาวใช่ไหม Aveți o fică? Aveți o fică? ไม่ดิฉันไม่มีลูกสาว Nu, nu am una. Nu, nu am una.